Yo lo canto con Honduras. Dicen una estrella, una figura. Doctor aprendí la sabrosura. Nunca he visto una joya tan pura. Esto para que quede lo que yo hago dura. Coventura. Demasiadas noches de travesura. Coventura. Vivo rápido y no tengo cura. Coventura. Y de joven para la sepultura. Cultura. Esto para que quede lo que yo hago dura. Coventura. Demasiadas noches de Pongo rosas sobre el panamera. Pongo palmas sobre la guantanamera. Llevo camarones la guantera. Pa' mi gente y luego a mi manera. Flores azules y quilates. Y si me tiras que no mate. Flores azules y quilates. Y si me tiras que no mate. Cobertura. Cobertura. para que quede lo que yo hago dura. Cobertura. Demasiado chero lo que yo hago dura. Cobertura. Demasiadas noches de travesura. contura Digo rápido, no tengo cura. Cobertura. Y de joven para la sepultura. Acá en la altura está fuerte los vientos. Uh. Ponte el cinturón y asiento. A tu jeva y la por dentro. Yes. El dinero nunca pierde tiempo. No, Contra la pared. Tú si le tuve que ocupar un juego que la tenías con su. Desde acá, qué rico se ve. No sé de qué, pero lo bajo otra vez. Mira. Flores azules no salía Se mentira que me mate Flores azules y quilates Y se mentira que me mate Cobertura Cobertura Pa' que quede lo que yo hago dura Cobertura Demasiado noche de travesura Cobertura lo que yo hago dura, siempre dura, dura. Demasiado noche de travesura, altura Vivo rápido y no tengo cura, altura Y de para la sepultura, altura